Evo, braćo i sestre, zapalila se varnica sa svetog ostroga i požar obuhvatio našu zemlju, ulazeći svaku crkvu, ne samo u crkvu, ću svaki dom, I to kako u dom pravoslavni, tako i nepravoslavni. I evo već 400 godina kivot koji izlivom blagodati kao magnetom privlači i sabira ujedno sve narode naše srpske zemlje. I sa sviju strana, mlado i staro, bolesno i zdravo, prilaze kivotu s molitvom da dobiju isceljenje. I vidimo čudo. Reke teku ka izvoru. Reke ljudi pritiču kivotu, izvoru svoga isceljenja. I prinose ljudi tamo svoje muke, obnažuju svoje gnojne rane, sveti Vasilije, sve to već 400 godina prima i blagodaću Božjom olakšava bol mnogima. I oni koji priđu kivotu i mi ovde, koji telesno nismo tamo, ali u duhu jesmo. Svi danas uznosimo molitvu svetom Vasiliju, zastupniku našem pred svemoćnim gospodom. I dobro je to, braćo i sestre, ali svesni smo da može i bolje. I potrebno je to ali nikako nije dovoljno. Jer koliko bude tu promašaja, ljudi iz daleka, svi strana, sveta dođu, čekaju pred kivotom, poklone se, odu, a strašna žrtva koja se danas prinosi za očišćenje celog sveta ostaje neprimećena. I onoga koji svetom Vasiliju daje sile, zanemarujemo i odlazimo. A čuda se dešavaju. Gospod dopušta, ljudi se isceljuju, ali većinom odlaze u duši isti onakvi kakvi su i bili. A sva ta čuda treba da nas podstaknu da sagledamo i da zatražimo od Boga da učini još jedno veće čudo. Čudo koje on svakodnevno čini sa svima koji mu pritiču. Čudo našega spasenja. Kako tih nekoliko kapi krvi koje su prolivene na krstu očišćuju greh čitavog sveta, sve nas čine pričasnicima slave Božje. Ali eto, po nemoći, po neznanju, zaustavimo se na čudu telesnog isceljenja, tu stanemo. Pozvani smo na mnogo više, na mnogo dublje. Juče smo slavili spomen na isceljenje raslabljenog, koji je 38 godina čekao da bude isceljen, nemajući čoveka da mu pomogne, da ga privede kada anđeo zamuti vodu, da dođe i isceli se. 38 godina strpljivo čekao nemajući čoveka. I onda se susreo sa gospodom, jedinim istinitim čovekom i čovekoljupcem. On koji i anđelu daje silu da vrši čuda, on koji i svetiteljima svojim daje sile. I ništa lakše no isceliti Ma kakva bolest da je, njemu zaista ništa lakše. On je stvorio telo, on je dopustio bolest. E da bi se mi malo zapitali i videli da ovaj život ima kraj, a da nam se treba pripremiti za onaj drugi večni. I gospod mu kaže, eto zdrav si, idi i ne greši više. Kaže njemu, a kroz njega i svima nama. Jer svi mi koji smo, eto, blagodaću Božjom, prišli crkvi Hristovoj kroz sveto krštenje, stvari jesmo isceljeni od najteže bolesti, neverovanja, i bezbožništva i svima nama kroz isceljenog, raslabljenog poručuje idi i ne greši više. Iscelio si se, idi i ne greši više. A kako ne grešiti? Zar je to moguće? Ima li čoveka da je jedan dan živeo da nije sagrešio. Nemoguće je ne grešiti, ali moguće je stalno se vraćati gospodu. I držati zapovesti koje su u svetom evanđelju date. I njih držeći bit ćemo dostojni dara isceljenja, dara spasenja koji nam je Gospod po velikoj milosti svojoj podario. Vidimo da čak i mnogi nepravoslavni i mnogi muslimani dobijaju isceljenje od svetog Vasilija ili zbog njihovih dobrih dela ili zbog molitava njihovih predaka, predaka koji su možda kršteni od samog svetog Save ili od svetog Arsenija i čiji molitvama gospod ih priziva čoveče, eto zdrav si, idi i ne greši više, spoznaj gde je izvor, spoznaj Šta je cilj? I šta nam vredi, i ako sav svet zadobijemo, a dušu svoju izgubimo? I zato usmerimo oči svoje duše kroz svetog Vasilija na onoga koji je izvor sile i njegove svi u svetih. I pritičimo njemu kroz crkvu Hristovu, jer to i sam sveti Vasilije hoće, on koji je episkop crkve Hristove i slika Hristova na zemlji, on koji se za života trudio da sačuva poredak koji je još od apostolskog vremena ustanovljen. A te prečice kojima savremeni čovek stalno teži i žudi, mogu da budu tako samo odskočna daska kao ulazku u crkvu Božju, u poredak, poslušanje, i ne dozvolimo da nas smute razne priče kojih danas ima tamo i vamo i nauka koja, eto, ne mali deo sebe žrtvuje samo da se upinje, da dokaže da Bog možda i nije Bog, da možemo spasenje dobiti i tamo i vamo, a da će nam zapravo najbolje spasenje oni dati tako što će nam pružiti ugodnosti ovoga života. A ne zaustavljajmo se na tome, jer sve to pada pred kivotom svetoga Vasilija, sve to postaje beznačajno. I imajući to svesti, braćo i sestre, eto, praznujmo srcem, praznujmo umom, a najbolje ćemo praznovati tako ako budemo poslušni članovi crkve Hristove, sticajući vrline u crkvi, ne idući ni levo ni desno i ni eksperimentišući sami ništa. Tu si, imaš jerarhiju, imaš sveštenika, pitaj, interesuj se. Život se skraćuje, smrt se bliži, Kopaćete, šta onda? Misliš da će sve prestati. Ali evo sveti Vasilije ti svedoči da ne prestaje sve smrću. Pravi život počinje tek onda. Ali i večne muke za onoga ko nije hteo sa Hristom. Zato da znajući to, zamisli se malo i učini izbor, jer dva puta su pred tobom. I ako si do danas išao putem u smrt, razmisli, pogledaj u svetog Vasilija, pogledaj u svetog Savu, svetog vladiku Nikolaja, pogledaj u sve ono dobro što ti je dao naš rod, sve ono trajno i večno, ono na čemu i dan danas postojimo. I zamisli se malo i vidi možda bi trebalo da promeniš svoj život i ono što je bilo juče da ostane iza, a ti priđi ka Hristu zatraži oproštaj i kreni ovim drugim putem, putem kojim je išao i sveti Vasilije i imaš bezbroj svedoka da nećeš pogrešiti. I neka bi Gospod dao snage svima nama da napravimo dobar izbor, da izaberemo pravi put i tim putem idemo do kraja svog života molitvama svetoga Vasilija, i svih svetih. Amin. Hristos vaskrse.